Siddi hadisa Upa ya ada pesue anti gruta ibnu majah ritu junna amala amala iya malah bi eri populer rana ulan ramalang ya rigi Andari yang kelinga na foto yang makuke makada amalia Ramadan. Sidni hadis na pau Pengurutan sahabat eh anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adakara syahr Ramadan wa qala Ya Rona bitang kenangka nak bicara-bicara di tujunna ulan ramalang nak kedana Syahrun kataballahu alaikum siyamahu Ya Ro ulan ramalang inar tu siddi ulang na wajikan ngi pengalah ta'ala masari kutu menang umatku mapuasangi Wasanantulakum kiyamahu Wasanantulakum kiyamahu nenia ero ulan ramalang usunna kengi padari kutu menang pekedi weninna betuangan nang eh masumpaja nariko weniwi paman samahu wakamahu imanan wahtisaban nani gini gi mopuasangi anrenge e petetungi masumpajang nariko weniwi nasi bawai tepe anrenge Adun nuang si mata-mata Lau risir janna pengalah ta'ala Kharaja min dunubihi Kayomi waladathu ummuhu Masuni boleh kido sana ritu Pada toha Aso na jajiang na Ijajian na kori di indok na Ajaji ha, Napa nese yewe Hadesa yewe Agar kwange Agar amala ah, malak bi iya siti najae tiba boleh rana ulan tamarang eh nomor siti amala ah, malak bi e eh, don rupai ina itu nomor siti tiba silen nerengi puasai nasabak makan nabita syahrun kataballahu alaikum siyamahu Nawajikan ni pengalah ta'ala diku temenang apa sangat na. Jadi nomor sidi amal kami nama lebih eh, eri popole inari tu di pesile nerengi puasa. Nomor dua maka nabi tawasanan tu lah kum kiamahu usunna kengiri kumenang maka dekengi ulun ramalak betana maka dekengi sempanya ngeri wani wani ramalang. Nah, ha, jadi nomor dua amal kemana mala bi eri eh, pepole rena ulun tamalang inar tu kiamu ramadana pada padanna sumpanya penye sumpanya terwewe kuito pari lene kuritu sining tumaring kelinga mala bi <clears throat> nareko si pojok kini iya roduan rupai amala malap bi Iba jokka ni sibawa madeceng. Na sibawai niak si mata-mata. Karena tepuk ripang Allah Ta'ala. Andrangi adenuang tepaja ripang masena pang Allah Ta'ala. InsyaAllah. Waddini nak dampengang pang Allah Ta'ala. Sininna dosata. Ah, kesabak na. Akadana bitta. Akadana bitta kharaja min dunubihi kayumi waladathu ummuhu na sebab ia ro tawe nari ku mapuasai mesti nasi bawai pi tepe agai ro itela tepe ia nari tu ia teperin nai sininna ia ro anu waji ia teperi di masalange Mursid di matepeki ri pengalat ala matepeki ri malaikatna matapaki kita kita ia, na panurunge risininna nabi nabi ia terima kita eh matapaki risininna nabi nabi ia pura nalanti eh lau risininna eh rupa tawe eh, eh matapaki riangkane itu tongangi italai aso kiamat maka de angka italai aso kiamat andrange matapaki ripapitatona pengala ta'ala Nariku, angka tahu mapuasa. Nasi bawai tepu. Anrenge nasi bawai ihtisab. Yuri ya telah ihtisab. Eh, penuh perhitungan. Betul nak upuga iye we e puasa we na karena tepat si mata mata dari pengalat Taala na iya kia wat uren natui pengalat Taala na beringak kuritu pamasena. Aini ritanlah ihtisaban, imanan wa ihtisaban. Tepuk anrenge e eh, ada nuang si mata-mata. Lau diserjana pengalah ta'ala. Nana tambah itu ni si bawa pakai si biak pakai si biang iya. Wat dinge eh nasabari nari lolongan tu nana pengalah ta'ala kuena pakai si biak pakai si biak sunnah eh riwaninna ramalang. Eh barakna nariko idi makuku ewe e maluru e yaro masum paja terawi ki nariko tupur masum paja ngisa yari ki angkatu tu pegau i yaro itala e salatu lail sumpah peni nah, ha, pada pada mui betana nang e substansinya eh, walaupun cara melakukannya mungkin ada agak berbeda nah sebab ia rasa sumpah jatara wewe e pegau i butang enang enariko tupurna masum panjang isa nanya kiai ro itala e salatul lail biasa ia pani pajokka nariko puraki matinro a purutopi tangga benni nanya kia ia ne e dua e we pakasiang nak jancen nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka ni ni ki mapuasangi eh? ulang ramalang ni gini gima puasa nari ko asu irilana ulang ramalang si bawa ma deceng ah pekia sama puasa si bawa ma deceng eh angka ah, desa betang enang eh eh petunjuk na suruh na pengalat taala lalu dari di mana maka denari ko ma puasa ko aja makada kada rota aja to mau gora-gora aja to betang enang makassar ma bicara nariko angka tau eh milikile ko nariko angka tau manganui ko angka tau melo mewa ko maluping angka tau melo melo mewa ko malaga pawangi makadai mapuasa ka betul na nariko ya rosi dia tau mapuasa i mega sena tu eh amalak madece setengah-tengah nanti pegau dia na nak kada-kada boro, dek na nak kada-kada maja, dek na na na na, na pauwi yero, na supo le ritimun na yero, e eh, ada ada wat dinge, e eh, pet diri wi atin na padan na rupa tau, e eh, na sabar ini, na reko mapaku yero, berarti na kuasai wi ale na, na kuasai wi hawa nafsu na dek na antre dek na inu, na kuasai wi eh iro butana na anu pulela lang ma ka tumelo ma chai tumelo ma ga tulumelo ma ga na ku semana ngero na yena haena na samari na wedding eh turu pamasena pangala taala lopo dari di manang makotoro na reko ipajok ke ro itala ikiyam ramadana ipaket eh, de i ulan tamalang apakah mat tarawih ki yari ya ki masum panjang peniki eh itu juga merupakan cara salah satu cara untuk memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala na sebab nari ku sempanjang itu berarti mengolu itu lau risi rajana pengala taala aga ku angek kurui pegau nari ku sempanjang eh pengakuan pengakuan si apuangenna pengala taala andrange pengakuan pengakuan ri akatangatta andrange ri pawange pengala taala maka de iku mi puang usompai ku tumi puang welau tulungi jadi eh ipanes sayero eh idi amala retta lau risi serajanna pengala taala na yamana nai nasabari eh iya ro sempajange na wedding mancaji aleting naola pamasina pengala taala lau pada ridi nanariko angkeni pamasina pengala taala lau pada ridi aga butu anne yaro kade kharaja min dunubihi kayomi waladathu ummuhu waddini tu butu nang e masu pole rido sana eh pada pada toha wattunna rijajari indokna nari kurjang itawiri indokna inari tu dega aga dosa ni pagaga dosa na punne anana baru-baru rijajang rindokna nasaba makacimopi ibaga tanah pengaruh-pengaruh ah, kan ayana akat tanah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan pengalat taala ya lawi entang itu mak darari lur sirjan pengalat taala nawding suku puasa ta e suku betangenang e ya, pakasiwa pakasiwa tar riwen diwen ninna ramalang nasabar ni nawding naletikur itu pamasena mudah-mudahan mabaraka elo pada di manang Wabillahi taufik wal wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.